Deuteronomio, Kabanata 13 Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa Kanya Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Yan ay masama at dapat ninyong iwasan. Sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa, o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala o kaya'y sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang papakinggan. Huwag ninyo siyang kaaawaan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya ang nilapitan ang unang babato sa kanya, pagkatapos ay ang taong bayan. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay, sapagkat hinikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mga pang gumawa ng ganoon at magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lunsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh ay may manlilinlang at nanghihikayat sa mga tagaroon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, siya sa atin ninyo itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo, patayin ninyong lahat ang tagaroon, maging ang kanilang mga alagang hayop, ang lahat ng masamsam ninyo roon ay ipunin ninyo sa liwasan at sunugin pati ang buong lunsod upang maging handog kay Yahweh. Ang lugar na iyon ay hahayaan ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang muli. Huwag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno. Kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh, susundin ang kanyang mga utos at patuloy na gagawin ang ayon sa kanyang kalooban.